Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la hakim. Allahumma ma wa bima wa Vjernik i vjernica kada se upoznaju sa vrijednostima braka. Kroz kuranske ajete i hadisa Allahovog poslanika salatu wa salam, onda znajući za tu ogromnu vrijednost i ciljeve koje sa sobom nosi islamski brak, odlučuju se na ženitbu i udaju. Prije samog tog čina stupanja u brak lijepo je preporučeno je da se obavi prosjetba. Odnosno, kada se sazna za djevojku, kada se sazna za tog muškarca, lijepo je da se pobliže upozna, upozna s njim. A prositba je, jeli, ili zagledanje, jedan od načina metoda kako to, kako to jeli, na najbolji način saznati. Dakle, jedan od ciljeva mudrosti prositbe jeste davanje mogućnosti roditeljima djevojke, pogotovo njenom babi ili njenim starateljima drugima, da se upoznaju sa mladićem i isto tako da se mladić upozna, upozna s njima. Pa smo prošli puta o tome nešto govorili, o propisima prosidbe, je adabima i slično. Rekli smo također mimo djevojke, mimo njenih staratelja, uže rodbine, bliže rodbine, mladić trebao bi isto tako da pita u njenom komšiluku ili dakle druge osobe koje je, koje dobro poznaju nju i njenu porodicu da se raspita također kod njih. I oni koji budu upitani od strane njega poznaju dakle nešto što bi sutra moglo da bude velika prepreka u braku ili slično, trebao bi, trebao bi da obavijesti onoga koji ga pita, dakle tog mladića. I to se ne smatra dakle ugibenjem ne ubraja se u Dakle, ukoliko bi spomenuo neku za koju zna da se nalazi pri toj djevojci ili pri njenim jeli, i da će sutra to predstavljati problem u braku, njemu je obaveza, obaveza da to spomenu. Ukoliko poznaje tog mladića, možda moje je prijatelj, ahbab i slično, jeli, i poznaje tu djevojku, ona iz njegovog, njegovog jeli, komšiluka i zna da ona nije za njega, ako taj njegov ahbab u njega ima dalje, traži drugu. Da ne iznosi njene mahane, da ne spominje njene mahane. I zna dakle da će to njegov prijatelj prihvatiti, onda bi se trebao zadovoljiti s tim. A ne dakle, ona nije za tebe i on zna da će to prihvat, pa još jednu, drugu, treću, ili spominje slomne mahane. Dakle, spominje se ono što je neophodno, na osnovu čega će se taj mladić zadovoljiti i odlučiti da li je za njega ili ne. Kada dakle ode u prosjedbu popriča sa njenim roditeljima, odnosno jeli, sa njenim babom, jeli, i raspita se u komšiluku, ostajemo treće, ostajemo istehara, Jeli. Da se posavjetuje sa svojim, sa svojim gospodarom. Kada sazna određene detalje, određene podatke jeli, o toj djevojci i ona također s druge strane u njemu, ostaje im na kraju da se posavjetuju sa svojim gospodarom da klanjaju Ukoliko se dakle odluče na islamski brak da stupe jedno i drugo zajedno ili brak da uđu, treba bi da se upoznaju oni i njeni staratelji, pogotovo ili sa ženske strane, o ruknovima, odnosno sastavnim dijelovima braka i uvjetima ispravnosti braka. Dakle, bez kojih nema braka i bez kojih brak nije ispravan. Pa ćemo nešto večeras kratko progovoriti o tome. Dakle, govorimo o sastavnim dijelovima braka, bez kojih nema braka. Dakle, nemoguće da postoji brak bez toga i također o šartovima, uvjetima ispravnosti braka, da bi brak bio šarijatski ispravan. Mnogi na razne načine ulaze u brak, ulaze u bračni vode, udaju se žene. Je li to ispravno ili nije, vidjet ćemo dakle kroz ove uvjete. Ukoliko ovi uvjeti nisu zastupljeni, makar oni živjeli i živjeli, izrodili i izrodili sebi djece, oni ne žive u šerijatski ispravnom braku. Ukoliko, dakle, ovi uvjeti nisu ispunjeni. Hm? A, pa dakle, što se tiče ruknova braka, dakle, to su sastavni dijelovi braka bez kojih nema nikako ili braka, nemoguće da postoji brak. Dakle, supružnici, supružnici, mladić, jeli i djevojka, suprug, suprug i supruga, dakle, jedan, jedan su od ruknova sastavnih dijelova, dijelova braka. Dakle, da bi došlo do braka moraju postojati suprug i supruga, mladić i djevojka i da između njih nema nikakvih prepreka za sklapanje braka. Dakle, da nisu u krvnoj vezi, da nisu, dakle, po mlijeku, brat i sestra i također da nisu po tazminstvu, da dakle nema veze također da ta djevojka koja, koja se udaje, ukoliko je već bila udavana ili slično, da nije dakle u idetu, ako je već bila udavana pa možda razvedena, nije u pričeku da je istekao je taj idet priček. O tome smo prošli puta nešto govorili. I također nakon smrti muža, možda je muž umro prvi, pa se drugi odluči na njega pokopa, jeli, pa hoće da ženi takvu mora sačekati dok istekne njen idet. Prošli puta smo govorili, ne može se zaprositi djevojka koja je u idetu. Ne smije se direktno jeli zaprositi, može se dakle indirektno naišaratiti eto da on ima potrebe za takvom ženom i slično. Jer dočin dakle ne smije se stupiti u brak sa ženom koja je u itetu, bez obzira dakle radio, radilo se o itetu nakon razloga braka ili eh, nakon smrti ili prethodnog, prethodnog možda. Dakle, moraju postojati suprug i supruga, mladići i djevojka, među njima ne smije biti nikakvih prepreka za stupanje u brak. To je jedan ruk braka, sastavni dio braka i drugi je ponuda i prihvatanje. Ponuda i prihvatanje. Dakle, da se mladiću ponudi brak s tom djevojkom i da on prihvati. Da se mladiću ponudi brak i da on prihvati. Ponuda dolazi od staratelja da kaže ja nudim svoju kćerku za tebe, želim da svoju kćerku udam za tebe i da on prihvati. Ja prihvatam tvoju kćerku za svoju suprugu. Dakle, da ponuda dođe od strane staratelja i da mladić jeli, prihvati. Dakle, ovo je, ovo je rukn Ukoliko nema ponude, kroz pendrije se izvuče, ukrade se i slično, dakle to je pitanje. O tome će također još biti govora. Dakle, staratelj treba da ponudi ili neko ko ga zastupa. Nije uvijek staratelj prisutan, pa je možda nekoga uponomoćio. Pa je nekoga uponomoćio da ga, da zastupa ukoliko dođe do uda i cirke. Ne znam, bio je u toku prosidba, i ostalo, ispadne mu putovanje i slično. Dakle, treba da se uda njegova jeli, onda on uponomoći i kaže, ja ako ne budem tu, onda ti mene, ti jeli, mene zastupa i moju da udaj za toga ukoliko na takav način dakle, bude se udavala njegova kćirka. Nema svoga babe trenutno tu, zastupa ga neko, zastupa ga neko, onda on dakle treba prilikom ove ponude da spomene da je on zastupnik, da je on ponomoćen od njenog, od njenog staratelja. I da spomene, ja sam zastupnik ili mene je opunomoćio taj i taj, da udam njegovu kćirku tu i tu za toga i toga. Dakle, oni koji na ovakav način udaju osobe, zastupnici nečiji, trebaju da spomenu ime, ime tog jel, zastupnika, opunomoćenika. I isto tako može se desiti s druge strane, strane mladića, a neko njega zastupa prilikom, prilikom ženitbe, pa također i on treba da spomene ime, ime jeli mladića, da ne sad koga je zastupao sebe ili, njega. Dakle, treba da spomene ime, ime jeli tog mladića. Zatim, ukoliko, dakle, mora da bude ponuda i prihvatanje, ukoliko onaj koji nudi djevojku, dakle, njen staratelj, kada budemo govorili o uvjetima ispravnog braka, jedan od njih je staratelj. Ukoliko staratelj bude njen, a ne može da ponudi, ako može da ponudi napismeno, ili ako može da ponudi i šaletom, dakle to mijenja, mijenja njegov govor. Uglavnom, bilo kojim gestom iz kojeg se može razumjeti da on nudi svoju kćerku za, za tog jeli mladića. Pojedini islamski učenjaci su uvjetovali da ta ponuda i prihvatanje budu u bliskom vremenu, odmah, nakon što ponudi, da mladić prihvati. Da, budu dakle na jednom skupu, a ne dakle da mu babo ponudi svoju kćer, a on pa malo razmisli, pa ode, pa kaže, eto, ja bi se ženio sa tvojom čirkom, ja bih prihvatio tvoju čirku. Ne. Dakle, islamski učenjaci uslovljavaju da to bude odmah na jednom mjestu. Možda kad čuje, jeli, da treba da se ženi, da hoće tada se uda, upadne u nesvijest. <laughs> pa dođe sebi pa kaže, prihvatam, ne ne kažu, ponovo treba da ponudi. Dakle, treba da dolazi jedno za drugim istovremeno, dakle, nakon što ovaj ponudi, da on, da on prihvati. Tako kažu jeli, islamski, islamski učenjaci. I nema smetnje dakle, da prilikom sklapanja braka, dakle te ponude i prihvatanja da djevojka bude u hajru, u menstruaciji, u mjesečnom pranju. U mjesečnom pranju. Dakle, ona se može udati, može dakle i otići kod jeli, svoga budućeg supruga s tim da nam je poznato jeli, ne smije se imati sa takvom suprugom, ne smije se imati jeli, odnos dok je ona u mjesečnom pranju menstruaciji i nema smetnje da se taj vjenčani ugovor jeli brak, sklapanje braka obavi na bilo kojem mjestu, može i u mesčidu, može i mimo mesčida, nema nikakvih vjerodostojnih hadisa, predanja u kojima se spominje da je sklopiti brak u mesčidu bolje. Hadisi dakle koji su došli na takav način su jeli, slabi hadisi. je, dakle, nema smetnje da se to obavi u mesčidu, a da se smatra da je u tome jeli, neka vrijednost, da je bolje, da je vjetnije, u dakle nema hadisa koji govori, koji govori o tome. I nije uslov, dakle, da kod ove ponude i prihvatanja bude peta osoba. Dakle, suprug supruga, staratelj, ili, ili staratelj zastupa ili svoju kćerku, ona ne mora biti prisutna, znači mladić, budući zet, babo, staratelj, ba svjedoka je dovoljno nije uslov da bude peta osoba da kaže njemu, hajde sad ti za mnom ponavljaj, ja taj i taj, dajem svoju kćerku tu i tu za tebe. Ovaj, prihvataj sad ti za mnom ponavljaj, ja taj i taj, prihvatam svoju kćerku za svoju suprugu. Nije uslov da bude ovaj peti. ja se kaže, ili učen čovjek, ili imam ođa ili slično, nije to uslov. Dakle, bitno je da se ponudi i da se prihvati i da prisutuju, kao što ćemo vidjeti, jeli, po mišljenju određenih islamskih učenjaka svjedoci i dakle s tim je, s tim je završao. Dakle, nije to neka ceremonija posebno da s njom treba dužiti i dužiti. Lijepo je da bude ta peta osoba, kadija je učen čovjek koji će možda zapisati ugovor među njima, jer taj brašni ugovor je ozbiljan ugovor, nema poigravanja. Prošli put smo spominjali neke šarijetske tekstove, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su supruge od nas uzele nizakan, valiza, čvrst ugovor, nema poigravanja s tim Također lijepo je da bude ta peta osoba koji će ih upoznati prije stupanja u brak. Dakle, o njihovim pravima, obavezama, problemi, dešavati se u braku, kako rješavati probleme i sl. Lijepo je dakle s te strane, ali da je obaveza da dođe, da mora neko da bude, jeli da spoji određenog muškarca sa određenom djevojkom, dakle to, to nije uslov. Već je uslov da dakle, staratelj ponudi, da on prihvati odmah, dakle na tom mjestu i s time dolazi do stupanja vrsta Zatim, dakle, ruknovi sastavni dijelovi su da postoje mladić i djevojka, da nema nikakvih prepreka između njih i da dođe do ponude i prihvatanja. Ponuda dolazi od strane staratelja djevojke, prihvatanje dolazi od strane, od strane mladića. Zatim, da bi taj islamski brak bio ispravan, zasnovan, dakle na ispravan način postoje ti određeni još uvjeti, šartovi, uvjeti ili ispravnosti. Pa jedan od njih je da se zna ko su mladići djevojka. Da se zna tačno ko su mladići djevojka. Staratelj dolazi, ima možda dvije, tri kćer. Mora dakle da spomene koju svoju čirku daje, koju svoju čirku daje za njega. I također, ukoliko čuli smo neko zastupa, također treba da spomeni tu djevojku ili druge strane zastupa mladića, treba jel, da spomeni, spomeni ime tog, tog mladića. Dakle, da se tačno zna ko su mladić i djevojka. Zatim, da među njima postoji zadovoljstvo, obostrano zadovoljstvo, od strane jeli, mladića i od strane djevojke. Nije niko od njih, ni muškarac mladić, niti djevojka ne smiju biti prisiljeni. Nema ispravnog braka uz prisilu. Neko to bude prisiljen ili djevojka da je roditelji, da je baba ili prisili, ili mladića ne da im nikakvu drugu oženit osim iz te i te porodce i slično, dakle nema, nema braka među takvim osobama došli u hadisu, evo Hureyre radi Allahu talan, da je Allahov poslanik alihi salatu rekao, djevojka se, odnosno udavana žena se, jeli, ne udaje, dakle, ne, niko je ne može udati, sve dok se ona ne izjasni po tom pitanju, sve dok, dakle, ne kaže, dok također djevojka se ne udaje, sve dok, jeli, ne da svoju dozvolu, ne da svoj pristanak. Pa su upitali, Allahov poslaniče, a šta njim pristanak? Njim pristanak je da šuti je dakle najmanja granica njenog pristanka, najmanji vid njenog pristanka da ona šuti. Udovica koja je već bila udavana, ostala dakle do svoga muža ili pušćenica, uglavnom, kako kažu islamski učinjaci, ženska osoba, žena koja je imala spolni odnos. Bez obzira da li bila u braku ili ne bila u braku. Dakle, imala je spolni odnos. Na dozvoljen način ili na nedozvoljen način ona ulazi dakle u ovaj propis se Dakle, žene koja je već bila udavana odnosno koja ima imala spolni odnos. I takva žena se ne ženi, ne udaje, niko je od staratelja ne može udati sve dok se ona ne izjasni, kaže hoću ili neću. Ili dok ona ne kaže tražite mi ja hoću da se udam i slično. A djevojka dakle koja nije bila udavana ili nije došlo do jeli, spolnog odnosa, nije imala, ona, dakle, njene najniži i najmanji vid pristanka jeste, jeste da šuti. Jeste da šuti. Pa dakle, djevojka, imamo dvije vrste žena koje se udaju, djevojka i dakle već ona žena koja je već bila udavana. Pa djevojka, dakle punoljetna djevojka ne može se prisiliti. Ne može se prisiliti, ne mogu je, jel njeni staratelji udati. Ne mogu je, njeni staratelji, jel udati. I također e, to je uvjet ispravnosti braka, kao što smo imamo prije čuli. Uvjet ispravnosti braka. Ako bi je staratelji natjerali da se uda za ovoga ili, za ovoga, njen brak ne bi, ne bi bio ispravan. Dakle, e, prenosi se oko Bisu Džabira radijallahu da je neki čovjek svoju kćerku, jer koja je bila djevojka, koja je bila djevica, udao je bez njene dozvole, bez njene dozvole, jer bez njenog zadovoljstva, pa je došla Allahom poslaniku je salatu on, je, on ju je razveo od njenog muža. je vije dao bez njenog zadovoljstva, bez njenog pristanka, bez sa saglasnosti, pa se došla i požalila Allahom poslaniku alihi salatu slav, i on ju je rastavio od, od njenog muža. Dakle, nije dozvoljeno takve, takve žene na takav način putavati ili prisiljavati. Kao što rekoh, nije najnižiji vid pristanka jeste da šuti. Djevojka kada bude upitana, da li bi se udali za tog i tog, dolazili su prosti, dolazili je taj i taj, li razgovara s njom, ukoliko ona šuti i ona treba da se upozna. Možda neke žene ne znaju, djevojke ne znaju da je šutnja znak odobravanja kada je riječ o braku. Kada je riječ o braku. I ona treba da se upozna s tim. Da joj se kaže, ona ne bila, ako ti šutiš, to je znak, dakle, to je znak pristanka. Ukoliko bi svakako rekla hoću, da se udam ili da kaže neću, to bi dakle bio još, jel, još bolje, još jači, jel, jači i, kako bi se reklo, jel, priznavanja. I na tome većina islamskih učenjaka, te ne svi iz Ibn Hazma. Ibn Hazma kaže, ne, ne, ako hoće da pristari, mora da šuti. Ako hoće da pristari, na braku, mora, mora da šuti, jer je došlo u Hadizu, jel, šta je njim pristanak, njim pristanak je šutnja. Dok, jel, svi drugi islamski učenjaci su otišli i rekli, jel, da ukoliko se izjasni, onda je to onda je to još bolje. Ukoliko, dakle, babo traži od djevojke da se uda za tog i tog, i dolazi mladić koji je hlapli, ima morala, lijepog ponašanja, lijepo ponašanje pri njemu i na djelu babo ne da da se uda za njega. Babo ne da da se uda za njega. On se njoj sviđa, ona bi se udala za njega i on bi nju oženio, međutim babo je tu prepreka, babo ne da. Ukoliko djevojka ne posluša babu, nije griješna. Ukoliko babo traži od nje da se uda za ovoga, za koga bi on, jeli, koga bi on htio za zeta, a ona nije zadovoljna, ako dakle neće da se uda, ona nije griješna. Dakle, ovdje neposlušnost na taj njegov zahtjev ne smatra se, dakle, neposlušnošću u, u šarijati dakle, ne smatra se, jeli, da nije, jeli, da ne čini čini svoje roditelje, i slično. Dakle, ukoliko baba traži od seuda se uda ovoga, a ona neće, ona nije zadovoljna njime i ne posluša svoga ili babu, neće se to smatrati neposlušnosti, neposlušnosti. I ako Bog kod staratelja vidjet ćemo da ukoliko babo ne da da se uda za tog mladića koji ima vjeru, koji dakle ima lijepo ponašanje, odgovara njom u svemu, dakle slični su, iz tih sličnih približni su jedni, na osnovu čega, jedno, drugom, na osnovu čega se može zaključiti ako Bog da bi taj brak potrajao, nema ima nikakvih jel, prepreka da stupi u brak, slažu se i slično, i ukoliko djevojka ne bi poslušala babu i babu bude jeli prepreka, ne da jeli nikako da dođe do braka, tada se ide i traži drugi staratelj. Tada se ide i traži drugi staratelj. Dakle, ama baš nema nikakve prepreke među njima. Bago možda drži toliko dodjeli, pa neće takvog ili zeta i slično. Nema nikakve prepreke među mladincima. Slažu se, odgovaraju vjernici, jer i ostalo, lijepo ponašanje i slično što je došlo kako ili zeta treba tražiti. Međutim, nema nikakve prepreke do pri njemu staratelju, onda dakle se prilazi ili na drugo kao što će to i također druga vrsta žena koje se žena, žene jesu dakle te žene koje su već bile udavane, odnosno ali imale spolni odnos slično. Isti propis je, isti propis je dakle da se jedni traži dozvola i takva žena se ne može prisiliti, ne može se dakle natjerati da se uda za ovoga ili za onoga, dakle jedni od nje se traži dozvola, a njena dozvola jeste da se izjasni. Ona se dakle mora izjasniti, ona ne može, ona ne može šuti, već se dakle mora, mora izjasniti. Što se tiče drugog uvjeta, dakle prvi uvjet je, prvi uvjet je da se zna dakle, koji su, koji su jeli, planici i oni ili i ona. Zatim drugo je bilo zadovoljstvo i treći, dakle, treći uvjet jeste veliki staratelj. Treći uvjet jeste veliki staratelj. Dakle, žena ne može se udati bez dozvole svoga staratelja. Kao što i on ne može ne udati bez njenog pristanka, njeni dozvole. Isto tako i ona se ne može udati bez svoga staratelja. Čjerka bez babe, bez djeda i poveć kao su islamski učenci poredali te staratelje, to starateljstvo. Žena se sama ne može udati, niti je može neka druga žena udati. I o tome govore brojni kuranski ajti i hadisi Allahov poslanika, ali i sa kojim se dakle spominju staratelji u kojim se traži staratelj da bi došlo do ispravnog sklapanja braka. Pa jedan od kuranskih ajeta, onako najupečatljiviji, pa ne spominjemo mnoge, Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَا تَعْبُلُهُنَّ أَنْ يُنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ I nemojte spriječavati žene da se vrate svojim muževima, da ponovo žive s njima. Pa kaže Naqil ibn Jasar, jedan od sahaba, radijallahu anhu, kaže ovaj ajet objavljen do mene. Ja sam udao svoju sestru za određenog čovjeka. Pa je živio s njom u braku jedno vrijeme, nakon toga je pustio. Kada je njen idet istekao, priček nije vratio u toku iteta, kada je istekao, onda je došao ponovo da je prosi kod mene. Od mene, da je prosi. I ona je htjela da mu se vrati. I ona bi ponovo s njim da živi, on s njom, i ja sam njemu rekao, ja sam je lijepo udao za tebe i živio si s njom i pustio se, ja ti je tako mi Allah nikad više neće. dati. Što si je pustio, nisi je vratio, ja ti više nikad neću dati. Pa, dakle, objavljuje se ovaj ajti sura nemojte spričavati žene da se vrati svojim, svojim muževima, nemojte spričavati vi ko staratelj. Dakle, on je bio staratelj njim, on ju je udao, udao svoju sestru, za to, jel, drugog ashaba, on je bio njen staratelj, pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje se obraća njemu, jeli kao, kao njenom, njenom staratelju. Kaže, jeli, e, Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, da je ovaj ajet jedan od najupečetljivih ajeta u kojima se, jeli, spominju staratelji i naređuje, naređuje starateljstvo u braku i Ibn Mundir, rahimahullahu ta'ala, učenja koji je poznat, jeli, po svome dijelu, ali iđma u kojem je, je li spomenuo oko čega su se sve skopili je li sastali na jednom mišljenju islamski učenjaci, počeći od shava pa nadalje, pa kaže nije mi poznato među shavima da je postojalo razilaženje po ovom pitanju. Odnosno, da nisu potrebni staratelji. Staratelji za sklapanje braka ili za ulazak u brak su neophodni. Što se tiče hadisa, u hadisu Abu Musa al je radi Allahu ta'ala, Allahu poslanika Alehi salatu Islami rekao La nikaha illa bi validin. Jer dakle, nema braka osim sa starateljem. Nema ispravnog braka osim osim sa starateljem. Također kod Aisha Allahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik i salatu sam rekao koja god se žena uda bez svoga staratelja da nikahu ha da nikahu ha da nikahu brak je ništa, njim brak je ništavan, njim brak je ništavan. Koja god se žena uda bez staratelja, njim brak je neispravan. I dakle, prenosi se od mnogih ashaba, kao što reče Ibn Muzir, nije poznato razilaženje među ashabima po ovom pitanju. Već se naprotiv spominju od njih riječi da se ni jedna žena ne može udati sama, jer ona koja se udaje sama je ludica. Prenosi se od Ebu Hrvira, prenosi se od i mnogi drugi ashaba da su govorili ove riječi. Jedna žena se ne smije sama udati, one žene koje se udaju same jesu glubice, ne pitaju nikoga s kim će stupiti jer ne znam s kim će imati spomenu pa se Je Jeli, žene bludnice. Doći, jeli, čestite žene vjernice na takav način ne mogu stupati, postati jeli, u zajednicu. I dakle, što se tiče ovog pitanja starateljstva, on podjednako važi i za djevojku i za već udavanu ženu. I za djevojku i za već udavanu ženu. I djevojka, dakle, da bi ušla u ispravnom šarijetskim brak mora imati staratelja i također već udavana žena, udovica ili pušćenica također mora imati staratelja. Ne može se, ne može se udati sama. Kao što vidite, nije poznato od ashaba, prije svega u hadisu jasno kaže koja god se žena odabere svojega staratelja, nije poznato ili od ashaba da je neko rekao nešto suprotno, jel? I slično. Tako dakle da su šarijetski tekst vječer. Odnosi se i na djevojku i na već udavanu ženu. Što se tiče hadisa u kojem se spominje da je već udavana žena tahakku bi nefsiha, min jiha, da je ona preča sebu, ili da ima više prava od njenu, od svoga staratelja. Mnogi su pogrešno razumijeli ovaj hadis, da pa su rekli da se već udavana žena može sama udati. Ona ima veće pravo od staratelja, ne treba joj staratelj i može se sama udati. Ne, ne, ona ima veće pravo, ako ste pratili od početka, ona ima veće pravo da se izjasni ili da traži od staratelja, od babe, od brata, koje od staratelja, ili se traži neko. Ona želi da se uda, ona više neće da živi sama. Ja. Ona s te strane da dakle, ima veće pravo. Ima veće pravo da se izjasni, da kaže hoću i neću i slično. Niko je ne može predložiti, niko je ne može ali što i ostalo, dočim da se ona uda sama bez staratelja, to se dakle mnoge, mnoge se žene na takav način udali, Dakle, zbog pogrešnih, pogrešnih jeli, odgovora i pogrešnog razumijevanja ovog hadisa, da je dakle već udavljena žena, slobodno može se udati kogod, jeli, ponudio je brak, ne treba pitati Hadis Hadisi, dakle, općeniti, nijedna žena ne može udati, udati sama, sama se. Kaže Imam Malik i drugi islamski učinjaci da ona žena dakle, koja uda sama sebe, odnosno stupi u brak, bez dozvoli staratelja, bez dozvole staratelja bio, dakle ako ima babu, babu, ako nema, onda sljedeći, jeli, da takav brak nikada ne treba opravdati i nikada ne treba potvrditi. Sa strane šarijeta takav brak je neispravan. Kao što rekao, kaže ima Malik, makar izrodili sebi djecu. Izrodili i narodili sebi djece. Takav brak u šarijetu nikada ne može biti kvalitet. Nikad ne može biti jeli, puno važan koliko su znali za taj propis, jer pa su ga odrešli staratelja. Nisu ga dakle, kontaktirali i ostalo, izbjegli su to, jeli takav brak ne smije se, ne smije se opravdati. Dakle, niko nije bio, niko nije bio staratelj. Islamski učenjaci, većina dakle, islamskih učenjaka su stala, da ti staratelji bivaju, bivaju muškarci bivaju muškarci, jel? Ne može nikako biti žena. Kako je došlo u hadisu, žena ne može udati sama sebe, niti može udati drugu ženu. Žena ne može biti, ne može biti, jel, staratelj. Staratelj može biti samo, po većini islamskih učenjaka, muškarac s babine strane. Dakle, djevojka treba da se uda, njeni staratelji su po većini islamskih učenjaka samo s babine strane, ne s majčine strane. Muškarci s babine strane. Muškarci s babine strane. Ne mogu biti muškarci s babine strane, može biti dajča. Po većini islamskih učenjaka. Kod hanefijskih pravnika mogu i muškarci s majčine strane. Mogu i muškarci s majčine strane. Kada je riječ ko može biti, ko ne može biti staratelj djevojci, nije došao jasan še da je došao, ne bi bilo ovaj razilaženje nekog islamskih učenjaka. Oni koji se vraćaju na značenje staratelja i na njegovu ulogu, koju ulogu treba da ima staratelj u svemu tome, prave spoj. Pa kažu, najbolje bi bilo da to bude muškarac s babine strane. Ako nema ga, onda možda bude islamski Treba potražiti muškarca babine strane da zastupa jel, tu djevojku, da bude njim staratelj. Ako se ne nađe, reći je i dajđa, nego tamo neki kadija. Reći je jel, dajđa, nego, nego tamo neki kadija, jer kadija možda i ne zna da to Nije iz njenog, njegovog džemata i ostalo. Jel. Neće snositi sramotu posljedice sutra koje, ne znam, ona će činiti u braku, a on neće snositi sramotu svega toga. Zato, dakle, dajđa je preči, preči, je da bude staratelj nego tome, ili neko, neko strani. Također, taj staratelj treba da bude, jel, kao Treba da bude prije svega musliman, treba da bude, jeli, pobožan, treba da bude povjerljiv, treba da bude, ako se može, jel, pravedan. Treba da bude pravedan, povjerljiv, svakako da je vjernik. vijednik, ne može biti staratelj. Jer je došlo u, u, u, u Kur'an المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض jer vjernici i vjernice jedni su drugima zaštitnici ili konkretno ovdje staratelji. Ne mogu biti nevjernici vjernicama, ne nevjernici vjernicama staratelji. I vama je poznat slučaj da Allahov poslanik alihi salatu wasalam naredio je Sa'idu, Ibn Sa'idu, jer da oženi Umu Habibu, da uda Umu Habibu da je uda za drugoga, a mu Habiba je bila Ebu Sufjanova, Ebu Sufjanova kćerka. Ebu Sufjan je bio nevjernik. Da je dakle došao Ibn Sa'id i on je tako bio njim staratelj. Nije dakle bio Ebu Sufjan zato što je bio zato što je bio nevjernik. I također Ibn Muzir prenosi jednog sam stavi islamskih učenjaka da nevjernik ne može biti ili staratelj, staratelj žena. Islamski učenjaki su dakle poredali redoslijed tih staratelja. Dakle, ako nema prvog, imam sljedeći, sljedeći i tako. Pa dakle, na prvom mjestu je babo svakako. Jeli? Babo djevojke. Od djevojke otac. Zatim djede. Kao što rekao, s babom je strane. I najviše. Zatim, dakle, njen sin, ako je, dakle, Dakle, je bila udavana, dakle, ima sina, onaj koji je staratelj, nema babe, nema djeda, sljedeći dolazi njenski sin. Zatim, ako je žena, ne znam, rano rađala i slično, i njegov sin. Dakle, nema sina, sin je preselio, ima dakle unuk. Unuk je punoljetan, musliman, punoljetan, pravedan, prizelji, dakle on je, on je staratelj ovdje, jel, Zatim, je li brat? Ako nema, ni babe, ni djeda, ni sina, onda dakle njen, njen brat. Pa se gleda dakle da je brat sa ove strane, po majci i po babi. Zatim je gleda se da je po babi je i slično. Nakon toga dolaze bratići. Ako nema brata, imaju dakle bratići, neko od bratića može onda bude staratelj. Zatim nakon toga je dolaze aniđa. Znači babo, djed, sin, brat, joj i sinovi, jel? I onda da te dolaze anidža. Na ovakav način da te dolazi različiti staratelja. Ukoliko niko od ovih staratelja ili ne postoji, ili ne zadovoljava ili postavljene kriterije, postavljene uvjete, onda staratelj takve žene, kad nema svoga staratelja, ili njen staratelj je kad je Učen čovjek u tom mjestu, onda on zastupa mu, nije ga je za, za toga mladića. Trebalo bi li također znati da kada čovjek oženi već udavanu ženu i ta žena dolazi sa svojom čirkom iz prvog braka. Kada ta čirka stasa za udaju, njen očuh ne može biti staratelj. Njen očuh ne može biti staratelj. On njoj jeste mahran ali ne može da biti staratelj. On njoj jeste mahran ali ne može biti staratelj, osim da tamo neki njeni starat, staratelj po ovoj, jeli, ovom redoslijedu oponomeći ga. Tako oponomeći? Dakle, onaj koji je ne može biti, jer je bilo ko. Može to da bude, ne može da bude jeli, u tom e, redoslijedu. Pa dakle, na takav način jedino oču može biti njeni staratelj da je nastupao, ukoliko ga neko od staratelja jeli, poruči. Ukoliko prvi staratelj postoji, živi, međutim nije prisutan djevojka treba da babo, dakle nije prisutan, nije znam, nema babu, djed nije prisutan i slično, jeli, onda ako se ne može nikako kontaktirati, ne može se nazvati, čovjek ne vjeruje slično, onda da se ne bi čekalo, karatenstvo jeli prelazi, ne može se možda čekati, onda karatenstvo prelazi jeli na, na sljedeću, sljedeću osobu ili u nizu staratelja. Ukoliko staratelj poluči nakon moje smrti, neka je taj i taj Uda, Ako sam ja, ako ja zaživim, moja kćerka hoće da se uda, ako ja budem živ, ja ću je udati, ako ja umrem veselim, onda je neka uda taj taj. Kažu, dakle, nakon njegove smrti ta oporuka više ne važi. Nakon njegove smrti ta oporuka, oporuka više ne važi, jer dakle, njegovo starateljstvo i pravo starateljstva predstavi se njegovom smrti. Možeš ti poslije oporučivati, jer nimaš prava onda dakle to pravo starateljstva ide na sljedeće osobe. Ako te osobe, sljedeći staratelj, ne znam, sin i ostalo ko dolazi, ovaj brat Amidža, jeli, ako oni se slože, to nije nikakav problem, neka taj koga je ono ponomoćio, neko ne ne pita. Znači moraju se oni pitati, sljedeći staratelj se moraju pitati, ja ne mogu, na primjer, ja samo života, ja ću da svoju čirku, ako ja umrim, neka je samo taj, niko drugi, neka je on, tako, samo ono smrću to, jeli, nestaje prava tamo sije Kao što rekao, dakle, ukoliko staratelj želi da uda svoju kćerku za osobu s kojom je ona zadovoljna, dakle, vjeruje jer je mladić i ljubog ponašanja, odgovara njoj, brinče se, od o njoj, slažu se i slično, imaju, jeli, sklonosti maltene isti, ukoliko on ne želi da je uda, činite mu nešto kod njega, njemu ne odgovara, jer će on živi s njim, ali to njemu ne odgovara, onda dakle prelazi se na sljedećih staraka. S njega je svaka prava starateljstva, ide se jeli na sljedeću, sljedeću osobu. Kao što o tome govore brojni islamske učenjaci, jeli jednu terminu, i drugi. I Dakle, ukoliko ovdje uvjet, ukoliko odgovaraju jedno drugo, jer je staratelj, upravo mudrost staratelja, jeste da on odabire za svoju čirku koji je podoban, koji odgovara, kakve je vjeri i ostao, Dakle, on treba da to ispita, da provjeri, da se uvjeri. Žene su ponekad, uz dužno poštovanje, jeli brze, brzaju, pa možda stupaju znak, ništa se od ovoga nije provjerilo, nije se ispitalo, nije se, nije se jeli, upoznalo, pa nakon izvjesnog vremena, je vremena dolazi do rasta i tako Upravo pa zbog toga je postavljen je starateljnog nalaz, da to on se provjeri i ispita, da vidi je li taj mladić za njegovu kjerku, njegovu sestru i, i, i ja, da on odabere i vidi. Pa ukoliko on bez ikakvog razloga bude branio, njemu nešto smeta, dakle smeta u njegovu igru i, i, i onda starateljstvo prelazi na sljedeću osobu. Međutim, ukoliko on bude branio, i zato ima opravdan razlog, taj tamo ne znam, ne može da izdržava njegov čir, ne znam, ljenčar, ili je poznat, ne znam, ženio se, pa nije ne samo žena i slično, istog razloga, a se njoj zapio zavako i slično, istog razloga on ne da nju, onda dakle ima pravo da ne da. I ona se tada ne smije odlučiti o njegovu zavrdu. Međutim, ukoliko bude branio bez ikakvog razloga svojim djeci da se udaje, je to i to, a on njoj mladić odgovarao, onda ga prestane predstav prelazi s njega Neko pomoste u pomosti općenito ne da, oni se zagledaju, a on praš koga to će da zlopne. I dakle, po pojedinim islamskim učenjacima, četvrti uvijek ispravnosti braka jesu svjedoci. Jesu, dakle, dva svjedoka. Znači, da se zna ko su mladići djevojka, da je budu jedni drugim zadovoljni, da postoji staratelj, da taj koji će ponuditi jedni brak i dakle se U tom činu prisustuju dva, dva svjedoka. Došlo do hadisu, nema braka osim sa starateljem, kao što smo čuli, radnika, halila, bojeli, nema braka osim sa starateljem i dva svjedoka. I dva svjedoka. Međutim, ovaj dodatak i dva svjedoka je, je kod dobrog dijela islamskih tamo muhadisa, učenjaka hadisa, osporen ovaj dodatak je slab. Prvi dio jeli, ovog hadisa ispravan, ima vrata bez staraka, jer ova dva svjedoka ovaj dodatak je neispravan. Pojedini učenici hadisa su ocijenili vjerodostojni, međutim dobar dobar dio je usporio. Kažu dakle, učenici hadisa, tamo ko hoće da se zabavi malo više o ovom tematikom je svjedoka, spominju 14 hadisa i sve jedan hadis je slab, kojim se dakle naređuju, naređuju svjedoci. Međutim, kako kaže Tirmizi, imam Tirmizi u svojom sunenu, je radi se po ovome. Dakle, radi se od ashaba tabina pa nadalje poznato je da su prilikom sklapanja braka tražili, tražili jeli, dva svjedoka. Oni islamski učenjaci koji ne zahtijevaju svjedoke, oni zahtijevaju, obavezuju da se razlazi brak. Da se obznaju brak. Dakle, kod nekih islamskih učenjaka četvrti uvjet ispravnosti braka su dva svjedoka, a kod nekih obznana. Da se obznane. Da se zna, dakle, da su taj muškarac i ta djevojka od sada su prvi supruga da žive to u braku, da sutra se nešto ne desi pa da se potvori ili i jedno i jedno i drugo. Dakle, to je ono što bi trebalo ispuniti prilikom, prilikom sklapanja braka. Da bi brak bio ispravan, da bi bio invalidan, punovažan, da mladenci ne bi živjeli, ne bi živjeli u dva svjedoka, eventualno pak ili peta osoba, ili sam ti ih vjenčati, njen babo ili slično. Dakle, to je po nekim islamskim učinjacima dovoljno da se oznali brak. Čak kaže Ibn Hazm, Rahimahullah, ako bi se tražilo od svjedoka da oni ne govore da je brak sklopljen. Oni znaju, dakle, dva svjedoka, babo, mladić, djevojka, iako je, dakle, vjenčao je neko i on traži od njih da ne pričaju o tome, dakle, brak je, brak je ispravan svake isprave je dakle dovoljno taj broj, jer njih pet znamo da je, da je došlo do sklapanja braka između, njih. Dakle, brak je ispravan. A svakako da je najbolje ukoliko se može i obznaniti i da postoje dva svjedoka. Pogotovo da po naše vrijeme, kada se ljudi poigravaju s brakom, onda što god je spomenuto nešto od strane islamskih učenjaka, to je dakle treba danas u naše vrijeme i nastojati u stvari. Pa dakle, široke i obznaniti i obzasebna. Nema smetnje, da se nakon ovakvog potrebnog braka zato je taj brak također ili tamo opštini. također, mnogi brak se preigravaju brakom, stupe u bračne odnose u bračnu zajednicu, proborave određeno vrijeme, zatim ženu puste i neće nikakve vrijeme prema toj ženi još se naravno možda djeca, rodi se jedno djete, drugo djete, šarijat više ne venda, tražio je samo šarijat kad je trebalo da s tom ženom ode po čemu je maštao i maštao. Poslije, dakle, kada je dobio djecu, ne sviđa se više ta žena ostarila, rodila mu djecu, otišla kičma, otišla u mnogo šta, traži drugu ženu i on neće da snosi nikakve ostale posljedice, žena, djeca idu s majkom, a naučio je tamo da djeca idu s majkom, moraju djeca ići s majkom, jeli, a on ne želi nikakve, jeli, i poslije početi da Zato, kaže i tom slučaju, da nema smetnje nakon u današnjem vremenu, ono što dakle ne može se Kur'anom natjerati, što se ne može to može se sultanom natjerati, dakle pa će ga tamo, jeli, prisiliti da on je izdravljeno tu ženu na tu djecu, iako što tu djeca njegova otpala od njega, Bog njegova srca, međutim, koje nema ili nema. Zato tako, nema smisli da se to potvrdi i tamo, ali prije svega da to treba širiti. Jer imamo poznato da se po opštinama ne traže ovi uvjeti. Zato dakle ne bi trebalo otići prvo tamo, a onda je li šarijetski, dakle trebalo bi prvo šarijetski ispuniti sve ove uvjete, poskopiti brak, a onda dakle ko hoće, neka je